nomingni faxrla aytaman harom halovat beradi bir og'iz so'zing sendek yaqinim yo'q dunyoda ishon do'st desam do'stlarning zo'risan o'zing ishonch chegaramni o'tmading kesib bir boshda ikkimas bittadir yuzing dardimni ko'zimdan turasan sezib do'st desam do'stlarning zo'risan o'zing har og'ir kunimda yonimda turding quvonsam mendan ko'p quvnaydi ko'zing men bilan eng buyuk rishtani qurding do'st desam do'stlarning zo'risan o'zing men bilan eng buyuk rishtani qurding do'st desam do'stlarning zo'risan o'zing